i està fent que eh, Convergència voti més cap a la dreta. Però està a la presó pendent del que està a l'hospital en coma. La coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació presenta Còctel contrainformatiu per saber escoltar la veritat de les seves mentides.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 Hola, bona nit. Tornem a estar aquí com cada dilluns. Escoltàvem a Joaquín Sabina, 19 dies, 500 noches. Et sona, Francesc? 19 dies, 500 noches. Sí. No. No et sona? No. Doncs és una bona cançó, una cançó que val la pena sentir. Uh-huh. A veure, avui hem posat una cançó en castellà una mica perquè d'aquí una estona eh, parlarem amb Luis Ocaña de Sevilla, un advocat eh, d'un sindicat agrari que vam conèixer aquests dies que vam estar a Sevilla amb el Francesc sí. i que ens ha enviat mm, moltes coses. Una de les mm. coses que ens ha enviat són les sentències i contrasentències d'una denúncia que van posar contra mm -hmm. la mm-hmm. duquesa de Alba, mm -hmm. aquesta terratinent que sembla que es va atrevir a qualificar els treballadors d'aquest sindicat agrari, el sindicat andalús dels treballadors, el SAT, uh mm-hmm. -huh. els va qualificar de delinqüents, de bojos i de coses per l'estil. I després a l'hora d'encarar la denúncia el seu advocat diu que té amnèsia, que no hi toca, que tal i que qual, no? Parlarem amb el Lluís Ocaña no només d'aquest tema, sinó d'altres, de les seves lluites amb els pagesos, de les seves lluites amb moltes altres coses, perquè també eh, també han lluitat amb els ocupes de Cases Viejas, han lluitat desenmascarant eh, les tortures eh, a les comissaries, -huh. Mhm. Fan molta feina per allà a Andalusia. I tant. Parlarem també mm, de coses mm, que comencen a passar i que donen una mica la mesura de la crisi, el fet de que un home que roba mitja barra de pa a Badalona li demanen dos anys de presó, uh mhm. -huh. que avui hi ha hagut un incendi al tren a Gavà i que a la línia de Girona la gent no volia ensenyar bitllets. Parlarem de la querella contra la Pilar Rola, que ja tenim, ja tenim enllestida, i de l'Obama i de la Diana que ha tingut la criatura, la, uh mhm. -huh. la teva companya de despatx, uh mhm. -huh. l'advocada, la Diana Reig. Reig, advocada de l'Amadeu Caselles, entre altres. Uh -huh. I també d'una moció municipal que s'ha aprovat en el darrer ple a Torelló, uh mhm. -huh. que va condemnar la massacre Exacte. de la Franja de Gaza. I tant, i tant. Aquesta és una bona notícia. Uh -huh. Em sembla que tenim ja la trucada a punt. Hola, bones noches. Hola. Luis? Hola. Hola? No se sent? No. Hola. Luis Ocaña. Hola, buenas noches. S'ha tallat? Vale. Bé, doncs haurem, haurem de tornar-ho a intentar. Uh -huh. uh, a Sevilla, aquest, uh, aquests dies de cap d'any, en plena massacre de Gaza, doncs vam conèixer aquesta gent i la vam conèixer on s'ha de conèixer la gent lluitadora, que és el carrer. Hi va haver una manifestació per Gaza a Dos germanes a Sevilla, després a la mateixa capital. I tu, Francesc, deies que vas quedar impressionat per, per la manera com treballen aquesta gent i aquest advocat en particular, que és molt jove. I la manera com els persegueixen, també. Perquè aquí ens arriben sempre notícies de que els advocats bascos els hi fan la vida impossible, però vaig veure que a Andalusia els advocats andalusos també els reprimeixen de mala manera, només que per, perquè defensen treballadors. Hola? Luis Ocaña? Hola. Hola, buenas noches. Luis Ocaña? No funciona. No funciona, no? Tindrem que tornar-ho a provar, no? Hola? No se sent, no se sent. No? Fes el que puguis fes el que puguis, nosaltres seguim i si el pots contactar ja ens avisaràs. D'acord. Vale? Sí, ho tornarem a provar. Uh -huh. Fa una estona ja hem parlat, jo he parlat ara 5 minuts abans del programa i uh -huh. no hi havia problemes. Ja, tornem uh -huh. a uh-huh. provar, no? Vale. Uh, bé, mm, deies que amb el tema de Gaza l'Ajuntament de Torelló uh -huh. ha, ha aprovat una moció uh -huh. que què diu? bueno, condemna l'estat d'Israel uh mhm. -huh. per la massacre contra el poble palestí a la franja de Gaza sembla que va ser una moció presentada pel partit del govern el partit de l'alcalde el partit dels socialistes de Catalunya PSOE uh mhm. -huh. i, i la van recolzar els d'Iniciativa per Catalunya els ciutadans del GES que la varen complementar dient que s'hi afegís un paràgraf que parlés de la necessitat de tallar immediatament qualsevol comerç d'armes cap a Israel. Caram, doncs està molt bé això, no? Sí, sí, sí. Qualsevol Perquè... iniciativa d'aquest tipus és bona en aquests moments que sembla jo... que es preparen per tornar a atacar sí, la França Sí, justament avui hi ha hagut morts una altra, banda, una altra vegada a la banda dels palestins. Aviam, que tornem a intentar la connexió amb el Luis Ocaña. Luis Ocaña. Sí, sí. Ah, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tenemos algún problema técnico, pero por el momento ahora te oímos perfectamente. Te hemos presentado un poco mm, como gente luchadora, gente que también sufre la represión, pero nos cuentas tú un poco este sindicato al que perteneces, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ajá que bueno, yo estaba mirando estos papeles que nos has mandado y parece que el 27 de septiembre de 2007 fue cuando nació con este nombre a partir de un sindicato anterior que era el Sindicato de Obreros del Campo. ¿Es correcto? Eso es. Eh, el, digamos, el fruto del proceso de unificación de siete sindicatos de los cuales el más grande eh, era el Sindicato de Obreros del Campo. También pues se unificaron otros sindicatos como Autonomía Obrera de la provincia de Cádiz, otros sindicatos de la Universidad de, Trabajadores de la Universidad de Granada, algunos otros sindicatos ya más pequeños, Coalición de Trabajadores, el Foro Sindical Andaluz. Y bueno, fruto de esa unidad sindical y a, la izquierda eh, de comisiones obreras y de, y de la UGT, pues ha ido configurando esta central sindical que bueno, a, día de hoy tenemos una, una corta vida en el sentido de que, eh, como sabes, llevamos funcionando dos años, pero la verdad que ya tenemos una, eh, veníamos de una experiencia sindical acumulada, yo creo que importante, y también pues las dinámicas de lucha y los métodos que nosotros utilizamos sindicalmente pues son radicalmente distintos a, la, a los sindicatos del sistema. Bueno, eso no se improvisa de un día para otro, ¿no? El, el espíritu de lucha y tal, ¿no? Sí, la, verdad que una, eh, el, tampoco es que sea un, invento nuevo, sino que eh, verdaderamente, pues por ejemplo, eh, el SOC es un sindicato que ya tiene 30 años de, existencia, que había optado claramente por métodos de, acción directa, retomando un poco lo que era la tradición de la CNT en los tiempos de la República, por la ocupación de fincas, por, la intervención directa en los tajos, y pues y en el SAT más o menos estamos desarrollando la, la misma práctica sindical, con ocupaciones de centros de trabajo, con ocupaciones de bancos para, el tema de la crisis, eh, para denunciar el tema de la crisis. Ocupaciones de eh, bancos. Con la colación directa, tajo a tajo, y un poco en esa línea. Ocupaciones de bancos, has dicho. Sí, sí, sí. En la, por ejemplo, la campaña que tenemos ahora abierta con el tema de la crisis, pues una de las cosas que hemos hecho, que ha sido también un poco así sonada a nivel de prensa y tal, es que ocupamos una sucursal del Banco Santander eh, y luego en Sevilla y posteriormente la semana siguiente, la otra de las acciones que teníamos preparadas, pues ocupamos una inmobiliaria que fue la inmobiliaria Osuna en Granada, y también hemos ocupado la sede de la sede central del Banco Bilbao Vizcaya, del BBV. Es un poco trasplantar, por decirlo de algún modo, a, lo urbano las luchas que tradicionalmente el SOA e había desarrollado antes en lo rural. Y a lo mejor en vez de ocupar una finca, pues eso, se ocupa un banco eh, para denunciar, por ejemplo, pues que en el tema de la crisis el gobierno socialista eh, única y exclusivamente ha ayudado a los bancos, que son los verdugos, y se de las víctimas que son normalmente los trabajadores. Eso contábamos el otro día que <clears throat> estábamos hablando también con un sindicalista de aquí, de, nuestro pueblo, porque aquí, bueno, el, paro es alarmante en este momento. Y hoy leíamos una noticia de que en Badalona, el día 9 de septiembre, hubo, hubo un hombre que fue a un supermercado y se intentó llevar una barra de pan Ah, intentaron impedirlo, la barra se partió por la mitad, se llevó media barra de pan sin pagar y le piden dos años de cárcel. Son un disparate absoluto. Sí, sí, o sea que... Pero aquí eso de ocupar bancos todavía todavía no, no, se, no se ha visto, o sea que quizá tendremos que aprender de vosotros y de vuestras luchas. Bueno, aquí, también ahora mismo en Andalucía se está viviendo una situación yo creo bastante extrema, en el sentido que nos estamos acercando a un millón de personas, de un millón de personas paradas. Pues existe una economía que está muy desestructurada, puesto que eh, se ha centrado única y exclusivamente en el sector servicio y sobre todo en el, en el turismo. Y verdaderamente por pues, las consecuencias de la crisis no las están pagando ni las grandes empresas, ni los bancos, ni las personas que nos han conducido a ella, que son los capitalistas, sino que está repercutiendo todo en las economías más débiles, en la economía de los trabajadores, fundamentalmente los que están precarios, los que tienen los contratos basura y verdaderamente pues yo creo que sí que es necesario que desde los sindicatos se dé una respuesta al sistema y no solo se, no solamente se limiten los sindicatos a, reclamar condiciones de vida digna y el cumplimiento de los convenios, desde luego una, labor necesaria, sino que también se planteen alternativas a un sistema que, es injusto y que lógicamente pues responde a un comportamiento de la, de la acumulación de la riqueza por la acumulación y eso pues evidentemente genera desigualdad. Sí, sí, una, desigualdad cada vez más insostenible, ¿no? Mm. Luis. Sí. Este fin de semana ha habido una gran manifestación en Sevilla, ¿no? Sí, ha habido una manifestación convocada por Izquierda Unida con el tema de la crisis. Eh, fue el, domingo y la verdad que estaba lloviendo bastante, mm. pero pese a ello ha tenido una respuesta, una respuesta importante. Ha habido convocatorias anteriores de la, de la plataforma de, lucha contra la crisis, que también ha tenido una respuesta importante. Incluso, fíjate la situación, hasta que extremo llega, que la próxima que tenemos eh, planteada es el día 14 de febrero que se manifiesta el Partido Popular de Andalucía. ¿Qué dices? Mm. Digo, con el, pues vamos, prácticamente con el mismo lema, contra la crisis mm. y exigiendo respuesta al gobierno socialista. O sea, que nos encontramos con una situación tan paradójica mm. en la cual hasta la derecha está saliendo a la calle. Ya, pero no deja de ser un engaño, ¿no? Son... Hombre, claro. Mm. Desde luego, el, planteamiento de la derecha, de eh, es, un, es, un, auténtico es un auténtico disparate. porque lo, que están pidiendo es un plan de rescate a empresas, un plan de subvenciones a los empresarios y, desde luego, enfocan eh, enfocan una serie una, serie de soluciones en lo cual están planteando que se, que se les ayude desde lo público a los que han generado el problema. Claro un problema del que son tan responsables los del Partido Popular como los del PSOE. Sí, nosotros incluso en el análisis que hacemos es que el PSOE es incluso más responsable, puesto que no, no, podemos olvidar que toda la oleada de privatizaciones, si bien es cierto que la consumó el Partido Popular, pero todo eso empezó muchísimo antes. La privatización de la telefonía, de los sectores energéticos, de los transportes, de las minas, del agua, eh, eh, se, ha llegado a una situación de absurdo que ha ido eh, agravándose con el paso de los tiempos, pero que tiene su origen desde luego en, los gobiernos socialistas. De todas maneras, en, el discurso que nosotros planteamos, entendemos que es un sinsentido que determinados elementos incluso que, son elementos naturales que los ha creado la naturaleza, como puede ser el agua, como puede ser la tierra, como puede ser el fuego, como puede ser el arco iris, eso pueda estar en manos privadas es desde luego eh, un sinsentido. Y luego mm. que por parte de, los estados se pretenda privatizar absolutamente todo y se, y se encamine esa, lógica eh, de acumulación de dinero a los sectores a, los sectores económicos y prácticamente mm. todo sea susceptible de propiedad privada pues es, lo que mm. produce que, el sistema eh, en algún momento se manifieste como, como insuficiente para cubrir siquiera las, necesidades básicas de la población. Y parece que ahora nos vamos a encontrar con una con una recesión dura donde siempre, donde va, va, otra vez a tocarnos sufrir a los mismos. Del Sindicato Andaluz de Trabajadores nos han llegado unas fotocopias de unas sentencias referentes a la duquesa de Alba, esta señora Cayetana Fitz James Stewart. Aquí hay una del 17 de abril del 2007 del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, que nos parece especialmente ilustrativa del, verdadero símbolo que representa para la aristocracia y el gran capital esta señora. Es esta que dice que los días 28 de febrero y 1 de marzo del 2006, doña Cayetana, en declaraciones prestadas a la prensa, se refirió a los integrantes del Sindicato de Obreros del Campo y del medio rural de Andalucía que habían participado en una concentración convocada por dicho sindicato ante el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el primero de los referidos días, para protestar por el otorgamiento de la Junta de Andalucía de la distinción de hija predilecta de Andalucía a la misma, con expresiones insultantes y peyorativas, tales como unos cuantos locos me dan igual, dijo la duquesa y todos los que estaban allí son unos delincuentes, dijo la duquesa, habiendo sido además explicitados dichos mensajes a través de los medios de comunicación sociales de masas. ¿Puedes explicar brevemente la continuación de, este serial y los precedentes? Porque creo que esta... Pues, sí, dime, dime. Eh, empezó cuando el, gobierno de la Junta de Andalucía, que está gobernada por el Partido Socialista desde hace más de 20 años, decidió entregarle la medalla de hija predilecta de Andalucía a la duquesa de Alba. Esto, para empezar, es un absoluto disparate, puesto que la medalla de la medalla de Andalucía normalmente se, entrega a gente que destaca por algo, ya sea por su trabajo, eh, por lo que destaca en el deporte, porque destaca en algo que ha descubierto a nivel científico a gente que normalmente es destacada. Y el gobierno socialista pues no se le ocurrió otra, otra genial idea que entregarle una medalla a la duquesa que no ha hecho absolutamente nada a lo largo de su vida, una persona que no ha trabajado ni siquiera un jornal. <laughs> Lo único que ha hecho ha sido nacer de una familia rica, tener una herencia muy muy potente mm. y plantea un sistema económico en, sus propiedades que están orientadas única y exclusivamente a recibir subvenciones. La duquesa de Alba es la primera cazaprimas de Europa. Es la mm. persona que más dinero público recibe de los fondos europeos de compensación. Y pues se ve que el, gobierno andaluz del Partido Socialista entendía que es la persona que, debería recibir esta medalla de, de oro de Andalucía. Lógicamente, eso suscitó una respuesta en muchos sectores populares que a los que nos parecía un insulto eh, que se premiase a esta mujer que no había verdaderamente realizado ningún mérito y que en cualquier caso pues lo que representaba era lo contrario de lo que se debía eh, premiar en Andalucía. Se organizó una concentración en la puerta del Teatro de la Maestranza, que es donde se entregan esos premios, y mientras que la policía cargaba contra los jornaleros y los trabajadores que se manifestaban en la puerta, pues la duquesa se despachaba a gusto con los mismos, eh, haciendo unas declaraciones eh, absolutamente insultantes en la prensa, diciendo que todos los que estaban allí eran unos delincuentes, que eran cuatro locos, que eran cuatro rojos, que eran cuatro comunistas, con eh, expresiones, expresiones de este tipo. el resultado judicial de todo, de todo este, de todo este cúmulo de acontecimientos, aunque nosotros conseguimos en primera instancia la, condena de la duquesa, puesto que las expresiones eran, claramente insultantes. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Sevilla, en una, en una sentencia absolutamente inaudita, la absolvió diciendo que había sufrido un cortocircuito y que por lo tanto no <laughs> podía ser responsable de su cortocircuito mental. Sí, sí, sí, un, un cortocircuito. así mismo, así mismo lo decían. Sí, sí, sí, una sentencia sin precedentes en ninguno. Qué poca vergüenza, ¿no? Y totalmente exculpatoria desde el comportamiento de quien insulta, de quien insulta a los demás sin ningún sin ningún fundamento y sin ningún eh, motivo que pueda que pueda ampararlo. En cambio a nosotros pues nos multaron por concentrarnos en la puerta y también al secretario general del sindicato pues lo, condenó el juego de instrucción número 5 puesto que contra contra los jornaleros y los trabajadores, pues ya tenemos más que demostrar que siempre se utilizan los mismos medios. Eh, nosotros tenemos recurrida esa, esa sentencia al Tribunal Constitucional, aunque no tenemos muchas esperanzas de que, de que prospere nuestro recurso de amparo. Y, posteriormente, a raíz de, una, de unas declaraciones, pues que ya se abrió una, eh, un cierto debate social de, la conveniencia no de haberle dado a esta mujer la medalla de la Andalucía, pues en unas declaraciones que realizaba Diego Cañamero, que es el secretario general del SOC y el portavoz de, del sindicato andaluz, del SAP, eh, se refería a, la, duquesa como alguien, como una, una, patrona que primero no cumple el convenio colectivo del campo y nosotros eso lo hemos acreditado, puesto que conocemos a muchos trabajadores, tenemos nóminas, tenemos datos y así lo demuestran. Y en segundo lugar también se refería a ella como que... Eh, eh, se aprovechaba de los trabajadores extranjeros que vienen en los contingentes, a los cuales pues normalmente no le pagan las horas extra al precio que se deben de pagar, abusan de ellos en el horario, no se le pagan los festivos, y se refería a estas dos situaciones laborales que se dan en la finca de la duquesa, concretamente pues hace referencia a una finca que está situada en el término de Villamarrique de la Condesa y, a otra que está situada en, eh, el término del término? Eh, la duquesa nos presentó una querella una querella criminal por, por injurias y, calumnias y eh, un juzgado de instrucción de Madrid, pues ha condenado a, Diego Cañamero por un, por un delito de injuria, ante el cual pues también tenemos nosotros puesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, estamos a la espera de que, de que lo respondan. Eh, el, el resultado final de todo, de todo el proceso ha sido que a nosotros nos han pegado, nos han insultado y nos han condenado, o sea que prácticamente nos lo hemos, nos lo hemos llevado todo. Ya, La duquesa, en cambio, pues ha salido con una, con una medalla de oro de Andalucía. Increíble. Estoy, increíble, pero cierto. estoy viendo los fundamentos jurídicos de esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, la que revocó la sentencia condenatoria contra la duquesa de Alba, y veo que el magistrado se siente obligado a dar una de cal y una de arena. Aquí dice textualmente, la denunciada, la duquesa de Alba, en dicho contexto, actuó en reacción de circuito... <laughs> al proferir esas frases con ánimos retorquendi, máxime si se tiene en cuenta que no es la primera vez en la que mantiene un enfrentamiento con el Sindicato de Obreros del Campo, que en movilizaciones anteriores ha ocupado fincas de la denunciada en el marco de sus legítimas reivindicaciones sindicales. Quiero decir que aquí se podría interpretar como un verdadero piropo llamar legítimas a las reivindicaciones sindicales, ¿no? Sí, sí, sí que, sí, sí que es cierto que ahí intenta salvar un poco la imagen, por decirlo de algún modo, el, magistrado. Sí. Eh, y, hace referencia a que, eh, a que por parte del SOC varias veces, eh, sobre todo en las celebraciones del 1 de mayo, se, han ocupado cortijos de, la duquesa de Alba, pero vamos, también hay que decir que es bastante difícil no ocupar un cortijo de la duquesa de Alba, puesto que tiene bastantes cortijos en Andalucía. <laughs> Eso te iba a decir, porque todos son de ella, ¿no? una, una, auténtica burrada. Puede tener eh, cerca del orden de unos 40.000 hectáreas de tierra. Esto viene a significar, para el que no esté muy puesto en las medidas agrícolas, 40.000 campos de fútbol. <coughs> Terrible. Estas últimas semanas hemos estado intentando entrar en contacto con Agriflora. Sí. Ese colectivo de trabajadores que están intentando autogestionar una iniciativa, ¿no? Pero no, no ha sido posible. Por eso te queremos preguntar a ti cómo les va a los amigos de Agriflora? Ajá, pues de, momento están en la mm, están eh, manteniendo la, misma situación que tenían antes, han sembrado, si no me equivoco, una cosecha nueva de patatas y están eh, esperando la recolección. están cada vez más amenazados porque eh, a su, en todo su alrededor se está construyendo un, un polígono industrial la empresa Megapark... es la que connivencia con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que también está gobernado por el Partido Socialista, pues quiere expulsar a todos los, a todos los agricultores de, los terrenos. Y ellos, pese a que llevan un, eh, manteniendo un, proyecto que, se inició con una ocupación de tierra por parte de jornaleros en paro en los años 80, si no me equivoco, en el año 84, y que han sido capaces de generar eh, cuatro o cinco puestos de trabajo fijos y muchos más jornales eh, eventuales, pues la Administración ve mm, que estorban a sus intereses, que no son otros que industrializar un, polígono, y en vez de valorizar ese, ese proyecto autogestionario de jornaleros que habían estado en paro y que han sido capaces de crearse un puesto de trabajo, pues lo que hace es acosarlos para que para que se para expulsarlos de, esa tierra y que se pueda construir en el polígono. Ellos ahora mismo ya han recibido eh, una oferta tanto tanto formalmente como de manera informal por parte del ayuntamiento y de la empresa, pero son absolutamente ridículas y no van a aceptarlas. Ellos van a defender el puesto de trabajo y de momento pues eh, en esa, en esas están. Ellos han sembrado, que es a lo que, a lo que se dedican normalmente, y en breve pues me imagino que tendremos un proceso de lucha en el que pues sistemáticamente nos echarán de nuevo a la Guardia Civil encima Mm. nos pondrán multa y tendremos también juicio. Porque el acoso nos contaron esos trabajadores, Francisco Cano nos contó, que hubo incluso un incendio, ¿no? Un incendio, un, provocado en sus instalaciones, ¿no? Sí, sí, hubo un incendio claramente provocado en, una parte que tenían ellos de, invernaderos, que había sido eh, eh, invernaderos que se habían montado con la reinversión obligatoria de los beneficios que se establecen eh, comúnmente en las cooperativas agrícolas de jornaleros vinculadas al SOC. Se evita que la gente pueda recibir beneficios de su trabajo y se obliga a la reinversión obligatoria. Se había eh, hecho una construcción importante de, un invernadero y en, este proceso de, acoso, si bien es cierto que les han hecho muchas perrerías, la más grande ha sido esta, que fue prenderle fuego a, a los invernaderos y como parte está, está eh, preparado con material plástico, pues, pues salieron ardiendo y la verdad que los daños han sido costosos. También te queremos dar un encargo para unos trabajadores de la cultura que conocimos en la ciudad de Sevilla a principios de año, que están intentando tirar adelante una editorial popular que se llama Atrapasueños. No, simplemente que los libros que nos entregaron ya están en una biblioteca popular en un barrio de Barcelona que se llama Ruquetas. Que, sepan, que están allá al alcance de la gente que se interese por ellos. De acuerdo, pues yo también se, los comentaré cuando, cuando los vea y seguro que además que les gusta la idea. Muy bien. Se lo comentas a Joaquín. Joaquín, ¿cómo se llamaba? Joaquín, ¿qué más? Recio, de apellido. Joaquín, sí. Y después aquí tenemos una tarjeta de visita del Centro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur, SLL. Y te quería preguntar el, el, origen y el significado de este centro de asesoría. Ajá, pues es una sociedad limitada laboral, que es una de las fórmulas que ofrece la, economía social, en el que originariamente pues dos economistas y un abogado eh, nos juntamos y decidimos poner en marcha un proyecto de, economía social que permitiese, de un lado, eh, ofrecer un, asesoramiento en materia jurídica, en materia laboral, en materia social, eh, a colectivos y a, trabajadores. Y de otro lado, eh, montar un proyecto que permitiese también eh, auto, auto, autogestionarnos en el sentido de que nuestro empleo pues dependiese directamente de, nuestro trabajo. Llevamos andando aproximadamente un año y medio desde, desde que pusimos en marcha la, sociedad y a día de hoy pues ya hemos publicado el número de miembros que, que, venimos trabajando en el, en el colectivo y hemos reforzado sobre todo el, el área jurídica. Todavía es un, proyecto muy, eh, muy, muy incipiente, pero esperamos que en el futuro bueno pues se vaya consolidando también como una referencia en el sentido de la defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales a todos los ah. niveles en Andalucía. Luis, tenemos que dejarlo aquí por hoy porque tenemos otros temas y el programa dura una hora solamente. Pero si te parece, te llamamos otro día y continuamos hablando de, estos temas y de los que convenga, ¿no? Perfecto, yo encantado de participar en un programa como, este. Vale. Bueno, pues muchas gracias y, y estamos en contacto. Saludos, Un saludo. Farem una petita pausa, aprofitarem aquest canvi de tema, estem més o menys a, la mitja part del programa i després podríem llegir aquesta querella contra la Pilar Rahola que ja tenim preparada, uh mhm. -huh. hi ha un grup de gent que ens l'ha fet a mans uh mhm. -huh. i bé, que sembla ben fonamentada i que encara està en procés de recollir signatures i per tant doncs us explicarem com ho farem o com ho, com ho podem fer. Vale. Solemne, un programa per descobrir i conèixer l'actualitat. Un espai pel record, tot allò que t'envolta i t'interessa, temes d'avui i de sempre. Parlem-ne. Dimecres, de 8 a 9 del vespre, amb Jaume Vilalta. cuina, literatura, cinema, informació jove, entrevistes... Tot té cabuda a Magatzem Magazine. De dilluns a divendres, a un quart de dues del migdia i a un quart de deu del vespre, amb Pere Trabal. Magatzem Magazine, el magazín diari de Ràdio Ona. Ràdio Ona, la ràdio de proximitat que més t'agrada. Més enllà de la innocència... còctel contrainformatiu. Bé, doncs tornem a estar aquí amb un altre tema. Us, us dèiem que s'està preparant una querella, una proposta de querella contra la Pilar Rahola. Eh, el Francesc ens explicarà una mica la diferència quan diem proposta de querella. Uh mhm. -huh. Avui Israel torna a bombardejar el sud de Gaza, són notícies d'avui mateix. Un palestí es mor i tres resulten ferits, un altre palestí és assassinat a Cisjordània. Vol dir que fa molta por que, que aquesta treva està en precari i que torni fa molta por que torni a començar la massacre. Uh, mentre va durar aquesta massacre de 22 dies, des del dia 27 de desembre fins fins a començaments de gener, eh, la senyora Pilar Rahola no va parar de justificar l'agressió, de justificar la massacre en articles a La Vanguardia i en la seva tribuna als matins d'en Cuní, a, a, a la televisió <clears throat> a la televisió de Catalunya, TV3. Llavors doncs, hi ha hagut un grup de ciutadans que han dit que bé, que prou, que això es pot considerar un delicte en la mesura que és una negació d'un genocidi que és el que s'estava perpetrant a, a Gaza i el que es continua, es continua fent encara que la intensitat sigui més baixa en aquests moments. Llavors potser podríem llegir-la perquè tampoc és un text excessivament llarg i us explicarem una mica com us hi podeu adherir i per què, per què és una proposta de querella, Francesc, i no una querella en si? Perquè és un escrit dirigit a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on el que es demana és que els fiscals, en nom dels interessos socials que estan per defensar, facin de veritat la querella criminal contra la Pilar Rahola Clar, és una manera de fer que ens evita certs riscos perquè posar una querella criminal directament al jutjat de guàrdia vol dir d'entrada despeses de notaris, abogats, procuradors i vol dir també que els querellants es fan responsables a tots els efectes del resultat del tràmit amb la qual cosa segons a quin jutge anés a parar aquesta querella pues, podríem tenir un resultat desastrós en el sentit de que de querellants passéssim a querellats ja ho he vist altres vegades això segons contra qui vas giren el judici contra tu en canvi amb aquesta petició a la Fiscalia si finalment els fiscals fan el que creiem que han de fer és a dir, formular ells la querella criminal contra la Pilar Rahola aleshores passa que la responsabilitat a tots els efectes és precisament dels propis fiscals que facin la querella, que evidentment davant de l'administració de justícia tenen una altra força, un altre reconeixement que no té un grup de ciutadans i ciutadanes. I vols dir que ho faran? No. No, no. No. No. Uh, llavors hi hauria d'haver una pressió molt popular molt important, Exacte. no?, perquè això s'arribés a fer. Exacte. És a dir, que en realitat estem demanant que ho facin uh mhm. -huh. i els hi donem els arguments jurídics uh mhm. -huh. eh, que fan el cas, no? Uh mhm. -huh. Doncs bé... Jo estic dient que no, eh? he fet una, una afirmació molt, molt clara perquè precisament en els últims mesos és la segona querella criminal que intentem. Sí, perquè hem intentat una altra contra el Josep Anglada. Exacte, arrel d'unes declaracions que va fer el mes de novembre insultant l'alcalde de Vic i insultant a tot el col·lectiu de treballadors estrangers quan els hi va dir xusma i ho, i ho va repetir tantes vegades. En Fins a quatre vegades com a mínim i d'això hi ha constància perquè hi ha, hi ha vídeos. Doncs bé, això ho va fer el 24 de novembre, és quan es va publicar, i eh, tot just aquesta setmana passada es va rebre una petició per part de la unitat del Cuerpo Nacional de Policia de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una petició en el sentit de que per favor que els hi enviéssim una fotocòpia de la pàgina 9 del bisetmanari el 9-9 del 24 de novembre perquè ells, pobrets, no sabien com aconseguir la informació. El, el reflexe de la publicitat que es va donar als insults de l'Anglada. Això és només una mostra de com van les coses. Estem a principis de febrer, vam denunciar aquestes declaracions de l'Anglada però a més a més aquest, aquest article jo crec que el vam presentar i com a mínim vam presentar la referència electrònica ja, ja no, és, és una manera de començar a girar el tràmit contra, contra, no, contra, contra les nosaltres. persones que s'han atrevit a iniciar-lo encara que només sigui així, a base de fer unes trucades telefòniques, que sempre és inquietant que a casa teva truqui la policia, doncs ells ho saben i llavors truquen. Confiem que no, no passi a més aquest intent de molestar signants, ja els hi hem contestat, i per escrit, veurem aviam si ens fan cas i acaben d'acceptar que el domicili designat per aquella querella contra l'Anglada, a efectes de citacions i notificacions és el domicili de l'alcaldia de l'Ajuntament de Vic, a la plaça Major número 1, 08500 Vic. Els hi vam posar ben clar. I sembla que no, no s'ho acaben de creure. I ara, doncs, aquí ve la, la querella, pròpiament dita, contra la Pilar Rahola. I s'ha de dir que també s'envia a la Fiscalia de l'àrea de Manresa i Igualada, això és una cosa molt nova, no? Un òrgan de nova creació que en prou feines fa, fa un mes que es va anunciar la seva fundació. Veurem si comencen de veritat a, a posar en marxa els mecanismes legals a la Fiscalia de l'àrea de Manresa Igualada. Els i les sotasignants, preocupats per l'actuació de l'exèrcit israelià des del 27 de desembre fins al 19 de gener del 2009 a la franja de Gaza, a Palestina, a conseqüència de la qual s'ha produït un total no inferior a 1.400 morts i 5.000 ferits, la majoria població civil, a més d'un total de 20.000 cases que han estat danyades durant l'ofensiva i 4.000 que també han resultat completament destruïdes, els i les sotassignants considerem que aquestes actuacions de l'exèrcit israelià poden ser constitutives del delicte de genocidi contra el poble palestí, segons el Codi Penal vigent. Els i les sotassignants, preocupats també pel fet que la senyora Pilar Rahola i Martínez, en els seus escrits al diari La Vanguardia i les seves declaracions al programa de la televisió autonòmica de Catalunya, TV3, utilitza arguments que poden considerar-se delictius pel fet que són una negació de la gravetat dels fets i una justificació de l'actuació de l'exèrcit de l'estat israelià, exposem 1. La definició de genocidi que estableix l'article 607 del Codi Penal, així com la del delicte de lesa humanitat, tipificat en el 607 bis, s'escau aplicar-los a l'actuació de l'estat d'Israel en la seva invasió de la franja de Gaza des del dia 27 de desembre del 2008 fins al 19 de gener del 2009. 2. Per tant, la difusió per qualsevol mitjà de les declaracions verbals o escrites de la senyora Pilar Rahola i Martínez que neguen o justifiquen la gravetat dels fets que s'han produït durant aquests 22 dies de terror poden ser objecte de persecució per part de la justícia i castigades amb pena de presó, segons l'article 607.2 del Codi Penal. 3. Tal com exposem en la documentació que us aportem, cal fer dues reflexions segons el nostre parer. Eh, un moment, Francesc, en tot cas uh mm-hmm. -huh. explico quines són aquestes, uh mm-hmm. -huh. aquestes documentacions que portem. Uh -huh. uh, hi ha tres articles de La Vanguardia, dos de la Pilar Rahola i un d'una altra persona que es diu Funes. Uh mm-hmm. -huh. Després hi ha una ampliació de la querella que és uh, una mena de fonament històric que explica les similituds entre el gueto de, de Varsovia, el gueto dels jueus, el genocidi jueu i el genocidi palestí, uh mhm. -huh. eh, similituds que són colpidores perquè, per exemple, doncs, eh, també hi havia un mur, també hi havia túnels per sortir a l'exterior, també hi havia operacions d'autodefensa que mai ningú no va gosar titllar de terroristes com es fa ara amb Hamas. Uh mhm. -huh. I després, finalment, hi ha un article del Jamal El Mesiani que es mm. diu fos a Gaza, més enllà del genocidi. I, a més mm. a més, si aquesta querella la mireu per internet, aquests articles a què fem referència doncs, estan enllaçats i es poden llegir els articles mm -hmm. amb què fonamentem aquesta, aquesta querella. Mm -hmm. Segueix, segueix. Davant de les dades que la història ens mostra, no és difícil veure l'extraordinari paral·lelisme que existeix entre les actuacions de l'estat alemany durant els anys que van des del 1933 fins al 1945 envers diferents grups poblacionals, principalment el jueu, i l'actuació de l'estat d'Israel envers la població palestina. Nosaltres no hi veiem només un paral·lelisme, sinó que, fil per randa, l'actuació de l'estat d'Israel és idèntica a a la del govern de l'Alemanya d'aquells anys. Amb una greujant, queden poques persones testimonis directes d'aquell genocidi i, en canvi, aquest genocidi actual contra el poble palestí s'està produint davant dels nostres ulls, davant de tota la humanitat, i això corromp tots els valors que el coneixement del genocidi perpetrat pel govern d'Alemanya sobre el poble jueu ens havia inculcat sembla com si la por dels estats genocides els faci coincidir en els mecanismes de repressió. Però els paral·lelismes no s'acaben aquí. Des de l'òptica dels habitants del gueto, també hi ha un mimetisme total. Sembla com si les reaccions d'un poble que va viure una situació sense esperança, el gueto de Varsovia, els jueus, i ara a Gaza, els palestins, estiguin escrites en algun lloc, i ho estan, en les arrels mil·lenàries dels dos pobles, el jueu i el palestí, en la dignitat i l'orgull, en l'instint de supervivència dels pobles, i en aquest punt estaran per sempre units, amb dos pobles, davant de les actuacions d'un estat genocida, articulen les mateixes solucions d'autodefensa. Per tant, sol·licitem a la Fiscalia que intervingui de manera efectiva i interposi la corresponent querella criminal contra la senyora Pilar Raola i Martínez. Vic, Osona, febrer del 2009. Per a més informació, marqueu http dos punts dues barres negacionista.blogspot.com barra. Bé, aquest és el blog que s'ha fet eh, només per aquesta ocasió, hi ha penjada la querella, hi ha penjats els documents als quals fem referència i també hi ha un, una adreça electrònica on podeu enviar les vostres adhesions. L'adreça electrònica és signaturesperlaveritat arroba gmail.com eh? Ho repeteixo, però en, qualsevol cas ho trobareu al blog. Eh? Uh mhm. -huh. Signatures per la veritat, tot junt, minúscula arroba gmail.com el blog on hi ha penjada la querella i a més i la resta de documentació a més a més de fotografies que demostren la similitud dels dos genocidis, el jueu i el palestí és aquest, http dos punts, doble barra, negacionista punt, blogspot.com, blog amb G. Bé, doncs ara el que suposo que farem mmm, quan siguem una colla de signants, de moment es van recollint signatures tant per via electrònica com amb uns papers que s'han començat a repartir pels llocs públics, uh mhm. -huh. doncs serà fer-ne una presentació pública i, i bé, mmm, ja, ja avisarem del dia, de l'hora i del lloc en què, en què uh -huh. això es faci <clears throat> properament. Uh mhm. -huh. Molt bé. Doncs a veure, perquè tantes vegades hem, hem dit eh, els alemanys, els del poble alemany, com és que no es van revoltar contra els camps de concentració, com és que no es van revoltar contra l'extermini dels jueus, què passava? Que miraven a una altra banda, que no s'hi veien, no, uh -huh. no mhm. veien el que passava davant dels seus ulls. Uh mhm. -huh. És una cosa que ens podríem aplicar ara mateix nosaltres, no? Uh mhm. -huh. Estem mirant cap a una altra banda, no ho veiem el que, el que està passant o és que les coses ens sembla que són irreals en la mesura que les veiem per la televisió i ens sembla que passen molt lluny uh mhm. -huh. però <clears throat> només amb el que ens deixen veure que no és ni de bon tros tota la realitat només amb això sabem que el que està passant és un veritable genocidi, una carnisseria i que per tant com a mínim hem de fer el que, el que tenim a l'abast com per exemple de signar aquesta querella no? Uh mhm. -huh. Veurem aviam quin ressò aconseguim perquè realment està molt difícil està molt difícil perquè una iniciativa d'aquest tipus ve a enfrontar-se amb tot el sistema no és que anem contra la Vilarraola és que això ho consideraran un atac contra tot el muntatge mm. contra TV3, contra La Vanguardia i aquí faran front comú tots és a dir, l'interès del, del capital que hi ha darrere de tots aquests mitjans de comunicació de masses el tindrem davant, defensant la raola. Això és així. Bé, però s'ha de fer. S'ha de fer sí, sí. i jo penso que eh, si fóssim molta gent, si fóssim molta gent, com a mínim, com a mínim que això tingués una repercussió mediàtica mm. i que ajudés una mica a despertar consciències, no? Mm -hmm. Sí, sí però es dediquen a fer el joc des d'aquests mitjans de comunicació TV3, La Vanguardia i tots els altres avui he vist una, una edició especial de La Vanguardia d'una sèrie que en diuen Grans Temes uh -huh. i està dedicat als discursos per la història de l'Obama i aquí, doncs, resumits amb, amb 114 pàgines tens els principals discursos del candidat primer i després del, del president i te'n dones compte de fins a quin punt ara estan jugant fort per imposar la imatge de l'Obama que els hi convé aquest senyor que està intentant enganyar tothom i que ho aconsegueix, eh, no, a tothom no però a la major part de gent sí, sí. en aquest país nostre i a tots els països del món potser només pel sol fet que és negre no? Sí, sí, sí. Però és el que ens diuen els nostres amics de Nord-Amèrica, no? El fet de ser negre no, no, no et fa diví, no et fa, no et fa bona persona per, només pel color de la teva pell, de la mateixa manera que el fet de ser blanc no vol dir res. Sí, aquí hi ha una de les grans mentides que he vist escrites a la Vanguardia. Grans comentaristes es refereixen a l'Obama com a un afroamericà i això és senzillament mentida l'Obama no és afroamericà, encara que tingui la pell negra. Els afroamericans a Nord-Amèrica són persones que saben molt bé que els seus avantpassats van ser portats a Nord-Amèrica a la força després de ser segrestats a l'Àfrica. Com esclaus. Clar, i que els portaven a, al continent nord-americà per tenir-los esclavitzats tota la vida, amb ells i els seus fills. I aquesta no és la història de la família de l'Obama l'Obama ha nascut d'un pare de Kènia que vivia en llibertat i d'una mare blanca nord-americana de manera que encara que la, la primera dama nord-americana sí que sigui afroamericana aquest senyor desconeix desconeix el concepte propi del que és un afroamericà i amb tot i amb això, doncs, per exemple a La Vanguardia li fan el joc de mala manera i quan parla de la guerra, igual. Un dels discursos que més estan airejant aquests dies és el que va fer el mes d'octubre del 2002 a la Càmera Regional d'Illinois. I aquest discurs ja veig que el volen fer passar la història com aquell en el que va dir que ell, l'Obama, només manifestava oposició a una guerra tonta. La guerra de l'Iraq, que encara no havia començat, ell la considerava una guerra tonta. Però després, al costat d'això, en el mateix discurs, veus com el senyor Obama presumeix de que el seu avi es va apuntar a una guerra el dia següent de Pearl Harbor. Pearl Harbor és el nom del port de les Isles Hawaii, al mig del Pacífic, on van atacar els, els exèrcits japonesos i va servir de detonant a l'entrada en guerra dels Estats Units d'Amèrica a la Segona Guerra Mundial. Ara, l'any 2002, quan ja tothom sap que allò de Pearl Harbor va ser molt semblant al tema de l'11 de setembre del 2001, és a dir, que va ser una operació que coneixien els serveis secrets nord-americans i, que van deixar i fer. van deixar fer només per tenir una excusa per entrar en guerra, doncs ara, en aquests moments, el senyor Obama encara s'atreveix a presentar Pearl Harbor com el que no és. I ho fa amb la impunitat que dona disposar de tot l'aparell de propaganda que tenen al servei de la Casa Blanca que és el que fa que la majoria de, de la ciutadania nord-americana estigui a la ignorància, a la inòpia més absoluta a l'hora de parlar d'història no? uh mhm. -huh. els hi fan creure la història que volen el senyor Obama diu després, ho diu després de l'11 de setembre del 2001, que ell mateix estaria disposat a prendre les armes per impedir que es repeteixi una altra vegada aquesta tragèdia. Amb la qual està intentant incidir en el cor mateix, no? en el patriotisme mateix de la ciutadania nord-americana. I els està enganyant. No hi ha cap guerra en les que ha intervingut els Estats Units des de la seva fundació no hi ha cap guerra que hagi tingut altra motivació que no sigui econòmica i la crítica principal que feia l'Obama en aquest discurs era que els seus oponents del Partit Republicà intentaven col·locar-nos, diu l'Obama, ens volen col·locar les seves prioritats ideològiques sense que tinguin cap importància els costos en vides perdudes ni en penalitats suportades. O sigui, segueix incidint amb la seva visió de les guerres que que tenen com a motivació unes prioritats ideològiques. I està parlant de la guerra de l'Iraq, que només té una prioritat en el 2002 i ara, que és econòmica i que és fer-se amb, el, amb el petroli, amb les fonts d'energia. I aquest home, com si tothom fos tonto, doncs segueix apuntant cap a l'altre cantó. Llavors diu que aquella guerra de l'Iraq era una guerra precipitada, una guerra basada no en la raó, sinó en la passió, no en els principis, sinó en la política. Aquí hauria de dir no en els principis, sinó en l'economia. Té molta cura a l'hora d'utilitzar els conceptes. Sí, sí. I enganya totalment a la gent. Sí, sí, ara que dius de, de, <clears throat> discursos, el discurs de, del dia de la presa de possessió, el discurs que va pronunciar ja com a president, eh, és com una mena de, de conte de fades. És, mm. és, és com si com, com si a partir d'ara eh, tot fos flors i violes. Ja el portarem mm -hmm. algun dia, mm -hmm. el mhm. portarem. Doncs clar que sí. Perquè a més a més jo havia començat <clears throat> a, a fer un, una, una mica de treball comparatiu, però el meu anglès tampoc és massa esplèndid, però mm. a mi em sembla que eh, es traduïa diferentment mm, si, depenent del mitjà, perquè, per exemple, en els primers moments després del discurs de presa de possessió de l'Obama, l'avui, en la seva versió digital de l'avui, deien, el president Obama diu que eh, el terrorisme doncs, no tindrà pietat amb el terrorisme, una frase d'aquest mm. estil. Mm -hmm. I després, jo no vaig saber-ho trobar ni en la versió anglesa ni en la versió catalana, aquella frase no hi era, simplement no hi era. Mm i l'endemà mateix, l'avui, ja posava un altre titular. Mm. Però vull dir que tan greu com inventar-se un titular em sembla que mm -hmm. que l'avui feia una, una traducció molt, mm -hmm. molt partidista, molt interessada mm -hmm. i que no és la primera vegada mm -hmm. això ho fan cada dia eh? sí, sí. aquesta és la vegada, una de les vegades que ens en donem compte però això ho fan absolutament cada dia de l'any manipular, manipular tots els temes Bé, doncs, ho deixem aquí perquè ja estan a punt de tocar les 10, ja tenim una mica de gana, ens n'anirem cap a sopar i continuarem amb, amb aquests i amb més temes el dilluns que ve amb tots vosaltres. Però jo vull felicitar el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, Ciutadans del GES, per aquesta moció que van complementar en contra de l'estat d'Israel. I des d'aquí els convidem a que vinguin a, a explicar una mica com es va gestar la moció, quines oposicions van trobar i Home, què pensen no, fer. No hi ha gaires ajuntaments que ho hagin fet, no, Vaja, no. que jo sàpiga cap. No, no, no, està clar. Doncs apa, ho deixem aquí. Val. Bona nit. Salut. Jo ho deia en el sentit que a vegades al carrer se sent aquella frase que per mi és una frase terrible de si són a la presó alguna cosa deuen haver fet i moltes vegades la gent que hi ha a la presó no està ni tan sols jutjada. Perquè Vic, per exemple, està condicionant la política i està fent que la eh, Convergència voti més cap a la dreta. Però està a la presó pendent del que està a l'hospital en coma la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació presenta Còctel Contrainformatiu per saber escoltar la veritat de les seves mentides. Còctel Contrainformatiu, el programa de contrainformació de la Vall del Gès. Dilluns, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Ona.